Test, test, one, two. Mam to mastas. Mam to mastas. Mang tumasang sasan ang bayan Pang pulamat ng pulutan Bida sa bawat handaan Ang daming nababagayan Mam to Mam to Bawat tagat ay macho ganado Bagay lahat walang talo Mas gaganahan ka lalo Pag mang tumasag kasalo Kala mo pang late sonolento lang Wala na daw paboridon si Mal Pwede yun na simulan talagang Mang Tomas Plus, dumdini sa ya? Mang Tomas Plus, siguro no lektorata Mang Tomas Plus, rito with lobo sa nawibos Lang lalo yan sa sarap Kanyo to Wala biglang singot sa harap mo ilatan Saksak o reading ayo sigaman Matumas lang di beche Soyo blay lagaing babo Bayan na panghanda o reading ayo sigaman Ang angas lang di beche Mantumastas Mantumastas Mampumasan sa sananbayan Pampulam at pampulutan Bidas sa bawat handaan Ang aming nababagayan Gumuha na ng pinggan Dalian at matabang Baka di ka matirahan Dahil may Kansay handa na kumain Ibuwas mo na sa karin Kahit ano mang ihain Basta may Tumaso Mantumas Glass Glass Glass Glass Mantumas Glass Bless, bless, bless What you gonna do mga macho ganado Kumain na tayo kasi gutom na ako